dedir, ondan yardım dileyir. Ondan bağışlanma dileyir. nəfslərimizin şərindən və əməllərimizin pisliyindən Allaha sığınırıq. Allah subhanahu və teala kimi haqq yola müvəffəq edərsə, onu orada heç kəs azdıra bilməz. Kimi azdırarsa, ona doğru yola bələdçilik edən tapılmaz. Şahidlik edirəm ki, Allah subhanahu və teala'dan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və onun heç bir şəriki yoxdur və o təkdir və şahidlik edirəm ki, Muhammed onun qulu və elçisidir. فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك Özellikle Şeyhül İslam İbn Teymiye'ye böyle bir sual verilmiştir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. İbadet nedir? Şeyh'e sual verilir ki ibadet nedir? Ve onun şahaları nedir? Həmçinin sual verilir ki, bütün din ona daxildirmi, yoxsa deyil? bütün deyim, yəni ki, o ibadətə daxildirmi, yoxsa deyil. Həmsinin qulluğun, Allah subhanahu və teala qulluğun gerçəyi nədən ibarətdir? Həmçinin suallardan biri də həmin o ubudiyyə, Allah subhanahu və teala qulluq dünya və axirətdə ən uca məqamlardan biridir, yoxsa ondan daha uca məqam var? Yəni, bu haqda Şeyhülislam'a deməli sual bu məsələlər haqqında ətrafında Şeyxul İslamə suallar verilir və bunun izahı tələb istənilir şeyxdən. Və şəhsi buyurur ki, فَقَوْلُهُ فَقَدْ سُئِلْ هذا هو السؤال الذي وجه للإمام العلامة رحمه الله فقد سئل عن قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم yani burada diyor ki şeyhe sual verilir. Yani bu sual İmam İbn, yani İbn Teymi kastedilir. Deməli ona ünvanlanır o sual. şeyhe hasıl olacak. Allah subhanahu ve teala bu ayet etrafında ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Ve hâzel khitabu fi kavlihi teâlâ ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum khitabu muvecehun ila cemi'in nâs mu'minihim ve kafirihim zekerihim ve unsâhum عربهم وعجمهم أحرارهم وعبيدهم كلهم موجه إليهم هذا الخطاب hemen bu müracaat Allah subhanahu wa ta'ala müraciəti, ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. Bu, deməli, bu müraciət bütün insanlara, deməli, ünvanlanır. İstər onlar mömin olsun, istər kafir, istər kişi və qadın, istər ərəb, yaxud qeyri-ərəb olsun, əcəm olsun, istər bu insan azad olsun, yaxud da qul olsun, kölə olsun, onların hər birinə bu müraciət ünvanlanır. Yəni, Allah subhanahu və teala'nın bu müraciəti, ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. وكلهم مطالب بالعبادة وهذا أول أمر في القرآن الكريم في سورة البقرة وأول أمر وجهه الله إلى الناس أول أمر وجهه الله إلى الناس هر, هر بر إنسان إبادة إتمية مكلفة يا الله سبحانه وتعالى ondan إبادة إتمية talep edir. Ve budir Kur'an-ı Kerim'de Begere suresinde ilk gelen emirdir. Allah subhanahu wa ta'ala tarafından ilk yana emredi Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresinde. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. O Rabbiniz ki sizi ve sizden öncekileri yaratmıştır. Leallekum tettekûn. Ola bilirsiniz siz Allah'tan korkarsınız, mütteqilerden olasınız. Fesu ilel imam rahimahullahu an hâzihil âyetil kerîme. Şeyh Şeyhul İslam bu ayet hakkında soruşulur. Yaqulu sâil. Ona sual veren soruşur. Allahu Teala emrana bil ibade. Fema hiyel ibade. Allah Subhanahu ve Teala bize ibadeti emretmiştir. Öyleyse ibadet ne olan şeydir, nedir? Ve ma furu'uha ve ondan şahelenen şeyler nedir? Ve hel mecmu'u dini dâhilun fil ibade em hunâke şey'un yakrucu minha. Hemçin bütün din ona dahildir mi ibadete yoksa ondan hariz olan bir şey var. Və mə həqiqətul ibadə, ibadətin gerçəyi nədir? Və həl hiyə ələmul məqamət, ələl məqamət, əm fəvqəhə şeyun minəl məqamət. Həmçinin o deyir, məqamların ən ucasıdır, yoxsa ondan uca bir şey vardır ibadətdən. Yəni, dində, təbii ki, dindən söhbət gəlir. Bimənə ənəhu sualun lehu furu' Yəni, aydın olur ki, bu sualın, deməli, şaxələri var. Yəni ki, sualı verir, ibadət nədir? Sonra da orada, deməli, həmin sualdan şaxələnən digər suallar da var. وسيأتي في الجواب إن شاء الله تعالى أن العبادة تشمل جميع الأوامر والنواهي إن شاء الله إلى اللقاء لديك إبادات bütün أمر وقدغلاري شامل edir ومجموع الدين كله داخل فيها وبتن دين وما داخل وحقيقة العبودية أن تعبد الله مخلصا له الدين وهي أعلى المقامات حتى إن أفضل الناس وهم الأنبياء والرسل وأعلى məqamətihim əl-ubudiyyə və risalə. Yəni, dinin gerçəyi nədən ibarətdir? Dinin gerçəyi qulluğun, Allah subhanahu və teala qulluğun gerçəyi ondan ibarətdir ki, Allaha dini xalis ona aid edərək ibadət edəsən və məhz bu da deyir, məqamların ən ucasıdır. Dini xalis Allaha aid edərək ona ibadət edəsən. Hətta deyir, insanların ən fəzilətli olan şəxsləri, peyğəmbərlər və elçilər Və on, onlar deyir, qulluqda və risalətdə ən uca bir məqam sahibləri olublar. Və onların, deməli, məqamları, ən uca məqamı həmən o peyğəmbərlərin və elçilərin, onların ən uca məqamı Allaha qulluq və risalət olmuşdur. Və kəzəlikə ə'lə məqaməti nəbiyyinə aleyhissalatu vəssəlam əl-ubudiyyə və risalə. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən uca məqamı, məqamları Deməli, Allaha qulluq, əl-ubudiyyə vacib istəli olmuşdur. İstəli nə? Ona verilən peyğəmbərliyə olmuşdur. Fəəcəbə rəhiməhullah və Şeyxul İslam İbn Teymiyyə axı bu suallara başlayıb cavab verməyə. Dedir ki, şeyx cavab verib deyir. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة Deməli, burada ibadətin tərifini verir Şeyxülislam. Deyir ki, ibadət Allahın sevdiyi və razı qaldığı hər bir gizli və aşkar söz və əməllərə, söz və əməlləri sanki cəm edən bir addır. İbadət Allahın sevib, razı qaldığı bütün gizli və aşkar olan söz və əməllərə verilən sanki bir nədir? Addır. Aydındır. Misal üçün deyir ki, salat və zəkat və siyam və hac və sidqul hadis və ədəul əmanə وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهاء والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من العبادة فمثال يعتبر إبادتنا ده إبادت değil ki مثال için زكاة zekat, oruç, hac, عن شماخ Əmanətə sadiq olmaq, valideynlərə yaxşılıq etmək, qohumluq əlaqələrini qorumaq, əhdlərə sadiq olmaq, vəfa vəfakar olmaq, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək, kafirlərə və münafiqlərə qarşı cihad etmək, qonşuya, yetimə, miskinə, yolçuya, həmçinin kölə, kölə e, insanlardan olan kölələrə, heyvanlara gözəl, e, onlarla gözəl rəftar etmək, Həmçinin dua, zikr, Quran oxunması və digər şeylər bunların hamısı ibadətdir. Bunların hamısı ibadətdir. Və kəzəlikə hubbullahi və rasulih. Həmçinin Allahı və Rasulunu sevmək. Burada artıq qəlb əməllərini gətirir şeyh. Və xəşyətullahi vəl inəbətu iləyh. Allahdan qorxmaq və ona tövbə etmək. Allah subhanətə alə qayıtmaq. Və ixlasu dini ləhu və sabru li hukmi və şükru li ni'mi və rida bi qadaih və təvəkkülü aleyhi والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة هي من العبادة لله Və deyir ki, məsələn, Allahı sevmək, Allahı və Rasulunu sevmək, Allahdan qorxmaq, həmçinin dini xalis ona aid etmək, onun hökmünə səbr etmək, Allah subhanahu və teala neymətlərini şükür etmək, onun qəza və qədərinə, Allahın qədəri ilə razılaşmaq, ona təvəkkül etmək, onun rəhmətini rəhmətinə ümid, ümid bəsləmək, onun əzabından qorxmaq və digər şeylər, bunlar hamısı Allaha ibadət olan şeylərdir. Bunlar hamısı Allaha ibadət olan əməllərdir. Burada həm bədən əməllərindən danışdı şeyx, həm də ki, qəlb əməllərindən. Burada şəxsi deyir ki, وَقَوْلُهُ الْعِبَادَ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَ وَالظَّاهِرَةِ هَذَا هُوَ تَعْرِيفُهَا Burada deyir ki, şeyxin burada dediyi sözlər ibadətin tərifinə dair deyir ki, ibadət Allahın sevib və razı qaldığı hər bir gizli və aşkar söz və əməllərə verilən top, yəni nədir, bir addır. Məhz bu onun tərifidir. Ey ismun yecma'u kullə mə yuhibbuhullah və yarbah, səvən kənə hədə qavlən əv əmələn. Yəni ki, bu ad ibadət adı. Allahın sevib, razı qaldığı hər bir şeyi neyinir, özündə cəm edir. İstər bu söz olsun, istər əməl. وسواء كان batınan av zahira ve ister bu dil gizli olsun, misal kalp emeller için yahut da ki aşkar olsun. Yahut da ki aşkar olsun. Ve sevan kana min akvalil lisan av min akvalil kalp. Ve dil ister bu dil dil sözlerinden olsun, isterse de kalp emellerinden. وسواء كان قول القلب أو قول اللسان أو أو عمل القلب أو عمل الجوارح همسinin dil ister bu kalp sözü olsun istər dil sözü, həmçinin istər qəlb əməli olsun, istərsə də bədən əzaları ilə edilən əməl. Kulluhu daxilun fi musammal ibadə, ma dama şey'an yuhibbuhullah və yardah. Bütün bunlar deyir, ibadət anlamına daxildir. Madəm ki, Allah subhanahu və teala bu şeyləri sevib, ondan razı qalır. Və bi ibarətin uxra, və digər təbirlə desək, əl-ibadə, və digər təbirlə şeyx deyir ki, şərtçidir ki, və digər təbirlədir ki, ibadət hiyə imtisalu avamirillahi və citinabu nəvahih. Daha asan formada deyirsək, və digər təbirlər, ibadət Allah subhanahu və teala əmrlərini yerinə yetirmək və onun qadağan etdiklərindən çəkinmək, kənar durmaqdır. Fəhiyyə ədəul vacibət və tərkul muharramət. Allahın bu, Allahın vaciblərini yerinə yetirmək haramlardan və haramları tərk etməkdir. Ədəul vacibət illəti əvcəbəhəllahu qavlən əv fi'lə. Allah subhanahu və teala vacib etdiyi vaciblərdir. Söz və feil olaraq. Datilən əl-zahirə. İstər deyir, gizli olsun, daxilən. İstər deyir, aşkar olsun. Və tərkul muharramət illəti harraməhəllahu qavlən əv fi'lən. Datilən əl-zahirə. Həmçinin deyir ki, Allah subhanahu haram etdiyi şeylərdən, şeyləri tərk etmək, söz və feil olaraq, həmçinin gizli ol yaxud da ki, aşkar olsun, bütün haramlardan çəkinmək. Sümmə məsələl müəllifu rahiməhullahu tealə fəqal. Sonra müəllif Şeyhul İslam ibn Teymiyyə misal çəkir həmin o ibadət olan şeylərə və deyir: "Təssalat və zəkat və siyam və hac kullu hazihi min anwa'l ibadat." Misal üçün gətirir: Oruc, zəkat, ə, e, deməli, ə, e, namaz, oruc, zəkat, həcc bütün bunlar ibadətin növləridir. Bütün bunlar ibadətin növlərindən sayılır. فالsalatu fihə ə'məlül qulub və ə'məlül cəvarih. Misal üçün deyir, namazda deyir, qəlb əməlləri var və bədən əməlləri var, təbii ki. Ə'məlül qulub ixlasu ədəihə lilləh. Məsəl üçün, qəlb əməlləri nədir? Qəlb əməlləri həmən deməli, yerinə yetirdiyin ibadəti xalis Allah üçün yerinə etməyindir. Bu nədir? Qəlb əməlidir. Namazda olan qəlb əməlidir. وأقوال اللسان حيث فيها ذكر وقراءة وتسبيح وتحليل Həmçinin dil sözləri var. Çünki insan namazı neyini zikr edir, qiraət edir, Quran oxuyur, Allah subhanətə alə neyini təsbih edir və təhlil edir. Və zəkətü kəzəlik, i'ta'un və aqid, i'ta'an və aqidətən. Həmçinin deyir zəkat belədir. Məsəl üçün, zəkatda neysə malını verirsən yetimlərə və yaxud da ki, zəkat düşən insanlara, Həmçinin bu nədir? Eytiqatdır. Allah subhanə və tealənin sənə vacib buyurduğu bir əməldir. Və siyamu kəzəlikə imsəkum biniyyə. Həmçinin oruc nədir? Niyyət edərək Allah subhanə tealənin buyruqlarını yerinə yetirirsən, məsələn, yeməyi, içməyi tərk edirsən və s. şeyləri. Vəl-həccü və sidqul-hədis və ədəul-əmənə və birrul-valideyn. وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا عبادة həmçinin həc, doğru danışmaq, əmanə, əmanəti deməli yerinə yetirmək, valideynlərə yaxşılıq etmək, qohumluq əlaqələrini qorumaq, əhdlərə vəfakar olmaq, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək, bütün bunlar ibadətdir. Və cihadul kuffar ibadə. Kafirlərə qarşı cihad etmək ibadətdir. Və cihadul münafiqin ibadə. münafiqlərə qarşı cihad etmək ibadətdir. Vəl-ihsanu iləl-cari ibadə. Qonşuya yaxşılıq etmək ibadətdir. Vəl-ihsanu iləl-miskin. Vəl-ihsanu iləl-məmluk minəl-ədəmiyyin. Vəl-ihsanu iləl-məmluk minəl-bəhəin. Və duaullahi ibadə. Məsəl üçün sonra deyir, yoxsul insana deməli, yaxşılıq etmək, həmçinin insanlardan olan köləyə yaxşılıq etmək, həmçinin heyvanlardan olan bir məxluqa yaxşılıq etmək Bunlar hamısı Allah Subhanahu dua etmək, bunlar hamısı ibadətdir. Və zikru ibadə, və qira ibadə. Allahı zikr etmək ibadətdir. Quran oxumaq ibadətdir. Və kəzəlikə eydən məsələ li əməlil qulub. Həmçinin ibadət üçün qəlb əməllərini misal çəkdi. Fəhubbullahi və rasulihi həzə əməlun qalbi. Məsəl üçün, insanın Allahı və Rasulunu sevməsi bu qəlb əməlidir. Xaşiyyətullahi əməlun qalbi. Allahdan qorxmaq qəlb əməlidir. Bunlar hamısı əməllərdir. Əl-inəbətu iləllahi əməlun qalbi. Allah subhanətə aləyə tövbə edib onu qayıtmaq qəlb əməlidir. İxlasu dini əməlun qalbi. Dini xalis Allaha aid etmək qəlb əməlidir. Və sabru li hukmillahi əməlun qalbi. Allahın hökmünə səbr etmək qəlb əməlidir. Və şükru li ni'amillahi əməlun qalbi. Allahın neymətlərinə şükr etmək qəlb əməlidir. Və riba bi qadaillahi amalun qalbi. Allahın qədərinə, təqdir etdiyi bir qədərinə razı qalmaq, bunu razılıqla qarşılamaq qəlb əməlidir. Və təvəkkül aləllahi yəcmə'u əmran. يجمع فعل يجمع أمرين يجمع فعل الأسباب وتفويض الأمر إلى الله Həmçinin deyir ki, Allah subhanahu və teala təvəkkül etməyə iki məsələni özündə cəm edir. Deməli, yecmə fi'aləl əsbəb, birincisi, səbəbləri etməyi, təvəkkül məsələsini. İkinci isə təfvibal əmri ilə Allah. İkinci isə həmin o işi Allaha həvalə etmək. Elə ki, Allah subhanətələ buraxmaq. Əvvəl insan səbəblərdən tutunur, sonra Allaha həvalə edir o işi. Təvəkkül budur. Yəni, Allah subhanətələ təvəkkül etməyi budur. İki məsələni özündə cəm edir. Səbəbləri, səbəblərdən tutunmaq və həmin o işi edəcəyi işi Allaha həvalə etmək. Allah subhanətələ buraxmaq. Bu təvəkküldür. Və rəcəu li rəhmətilləh. Həmçinin Allah subhanətə alənin rəhmətinə ümid bəsləməyi. Vəl-xavf min, əzəbi, min əzəbi, Allahın əzabından qorxmaq. Kullu zəlikə minəl ibadə. Bütün bu, bu şeylər ibadətdir. Bunlar hamısı ibadətdir və burada qəlb əməllərini sadaladı. Vəl-xulasa ənəl ibadə təşməlu ə'mələl qulub və ə'mələl cəvarih. Xulasa olaraq deyir ki, ibadət həm qəlb əməllərini, həm də bədən əməllərini özündə şamil edir. Və əqvaləl qəlb və əqvaləl lisan. Həmçinin deyir, qəlb sözlə, söz, sözlərini və dil sözlərini. Qəlb sözləri hansıdır və dil sözləri? Məsəl üçün, burada deyir, əqvalü lisən mislü zikr. Dil sözləri, məsəl üçün, zikr. Və tilavətül Qur'an. Məsəl üçün, Quran oxunuşu. Və təsbih, və təhlil, və təkbir. Allah subhanətə alə təsbih etməyi, təhlil və təkbir. Təsbih nədir? Məsələn, Subhanallah. Təhlil, la ilahe illallah. Təkbir, Allahu əkbər. Vəl-əmr bil-məruf və-nəhi anil-münkər. Həmçinin yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirməyə, bu dillə təbii ki. Və dəvət ilallah, Allaha dəvət etməyi. Və əqvalil qalb, həmçinin qəlb sözləri də var. Qəlb sözləri nədir? Biz bilirik ki, qəlb əməlləri nədir? Allahdan qorxmaqdır, Allahı sevməkdir, Allahı təvəkkül etməkdir. Bunlar qəlbin əməlləridir. Bir də var qəlbin sözləri. Qəlbin sözü nədir? İqraruhu və təsdiquhu. Allahı iqrar etmək və onu təsdiq etmək. Allah Subhanahu təsdiq edir. Bu dil sözüdür, ə, e, qəlb sözüdür. Bu qəlb əməli deyil, qəlb sözüdür. Və əməlül qalbi mislə mə səbəq. Qəlb əməlləri isə qeyd edildiyi kimi idi. Hubbullahi və rasulih, xəşyətullahi və inəbətu iləyh və ixlasuddin, əs-sabr və şükr və rida və rəca və xavf. Kullu hədih min əməlül qulub. Məsələn, burada sadalandı, yuxarıda qeyd edildiyi kimi. Allahı, Allahı və Rasulunu sevmək, Allahdan qorxmaq, ona, ona deməli tövbə etmək, dini xalis ona aid etmək, səbr edib şükr etmək, razı qalmaq, ona ümid bəsləmək, qorxmaq, bütün bunlar qəlb, əməl, qəlb əməllərindəndir. Əməlül cəvarih, əssalatu və zəkatu əs-salat və zəkatu və s və l-həc və sidqul hədis. Eydən həd və sidqul hədis eydən hədihi min əqvalil lisan. Burada məsəl üçün namaz, zəkatdır, deməli, həcdir, doğru danışmaq Bunlar həmsinin nədir? Dil sözlərindən. Çünki orada zikr var. Düzdür o ibadətlərdə. صدق الحديث هذا أيضا هذه من من أقوال اللسان akşam olsun. Sağ ويمكن القول بأن العبادة تشمل يعني, يعني خلاص deyib, yəni xülasə olaraq deyiləcək ki, ibadət hansı şeylər şamil كل كل شيء جاء به الشرع سواء ما أمر به الشرع أو ما نهى عنه الشرع وسواء كان هذا الذي أمر به الشرع أو نهى عنه الشرع قولا أو فعلا وسواء كان من أقوال اللسان أو من أقوال القلوب وسواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح Deməli, burada deməli, xülasə olaraq ibadət deyir ki, şəriətin gətirdiyi hər bir şeydir. Şəriətin gətirdiyi hər bir şeydir. İstər deyir bu, şəriətin əmr etdiyi şey olsun, yaxud da qadağan etdiyi şey olsun. Və istər deyir bu, e, deməli, وَسَوَانْ كَانَ هَذَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ شَرْعَ وَنَهَا عَنْهُ شَرْ قَوْلًا عَنْ سِيَنَا Və istər deyir, şəriətin əmr etdiyi, yaxud qadağan etdiyi bu şey söz, yaxud da feil olsun. Və istərdir bu dil söz olsun, yaxud da ki, qəlb sözləri olsun. Həmçinin istər bu qəlb əməlləri olsun, istərsə də bədən əzaları ilə edilən əməllər. Yəni, bütün bunlar ibadətə daxil olan şeylərdir. Aydındır. وذلك أن العبادة تمالين مؤلف دير شيخ الإسلام بن تيمية وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ودير Allah subhanahu və tealəyə ibadət Allahın raz, deməli, sevdiyi ən, deməli, əsas məramdır, qayədir, sevdiyi və razı qaldırı. Əlləti xaləqəl xaləqə ləhə. Allah subhanahu və tealə bütün məxluqatı ondan ötürü yaratmışdır. Kəmə qal Allahu tealə Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun. Mən bütün insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və məhz bu səbəbdən Allah subhanahu wa ta'ala bütün peyğəmbərləri göndərmişdir. Məhz bu məram üçün. Kəmə qalə Nuhun li qavmih Quran-ı kərimdə deməli qeyd olunur. Nuh öz qövmünə demişdir ki, U'budullaha mə ləkum min ilahin qeyruh. Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa heç bir ilahınız yoxdur. وكذلك قوم هود وصالح وشعيب وكذلك قول هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى همتنن هود صالح وشعيب تيجر فيغنبلن أس طايفالانا دي دي سوزدار الله سبحانه وتعالى بيرور ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وكما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم Və آية لا gətirdi. الله سبحانه وتعالى Teala birinci ayədə deyir biz hər bir ümmətə bir peyğəmbər göndərmişik. Hər bir ümmətə bir peyğəmbər göndərmişik və o peyğəmbər həmin öz sayfasında demişdir ki: "U'budullaha vectenibut tağut." Allah'a ibadət edin və tağutdan kənar durun. Feminhum men hadallah. Allah Subhanahu taala onlardan bir qismini doğru yola müvəffəq etdi, hidayət verdi. Və minhum men haqqat alayhi dalalah. Onlardan bir qismini isə yəni, zəlalət haqladı. Onlara zəlalət haqq oldu. وقال Teala "Və mə ərsəlnə min qablikə min rasul." Və növbəti ayədə dedi ki, səndən e, öncə elə bir peyğəmbər göndərməmişik ki, ona Allahdan başqa ibadətə haqq olan məbud yoxdur deyə vəhiy etməyək. Və deməyək ki, mənə ibadət edin. Fəbudun, mənə ibadət edin. Həmçə Allah Subhanahu digər ayədə deyir ki, həqiqətən bu sizin bir olan ümmətinizdir və mən də sizin Rəbbinizəm, mənə ibadət edin. Həmçə Allah Subhanahu digər ayədə buyurur ki, Ey elçilər, peyğəmbərlər, Allahın pak ruzisindən yiyin və salih əməllər görün. Çünki mən inni bimə tə'amelunə aliyin. Mən sizin etdiklərinizi bilirəm. Və qavluhu və zəlik ənəl ibadə Və burada şəhsi deyir ki, deməli müəllif burada buyurur ki, çünki ibadət həzihi mənzilətul ibadəti indəllah Burada müəllif demişdir ki, ibadət Allah subhanə və teala sevdiyi və razı qaldığı ən əsas məramdır, ən uza məramdır, ən əsas qayədir. Şəhti deyir ki, həvihi mənzilətül ibadət indəllah. Bu deyir, ibadətin Allah qatında olan sanki bir nədir dərəcəsidir ibadətin. Fəhiyyəl qayətul məhbubətu lillahi vəl mərdiyyətuləh. Çünki bu deyir, Allahın sevdiyi və razı qaldığı nədir? Qayədir, məramdır. Yəni o ibadət. Və mədəmətil ibadət hiyəl qayətul ləti يحبها الله ويرضاها فهي أعلى منزلة Və deyir ki, madəm ki, ibadət Allahın sevib və rafiq aldığı deyir, ən uca məramdırsa, ən uca qayətsə, elə, onu, elə olan halda bu deyir, ən uca dərəcədir. İbadət ən uca dərəcədir. Ə'lə mənzilətin ləkə əyyuhəl insan, əyyuhəl məxluq, ən təkunə abdən lilləhi və ən tuhaqqiqəl ubudiyyəti lilləh. Belə olan halda deyir, bu, ey insan, ey məxluq, sənin Allaha o, o, qul olmağın və Allah subhanahu wa ta'alaya qulluğu, həqiqi qulluğu gerçəkləşdirməyin sənin üçün ən uca dərəcədir insan üçün. Və izə haqqaqtəl ubudiyyəti lillah, sırtə məhbubən lillahi mardiyyənləh. Sən Allaha qulluğu gerçəkləşdirəcəyin zaman Allahın sevdiyi və razı qaldığı bir şəxsi seviləcəksən. وأكثر الناس تحقيقا للعبودية هم الرسل عليهم الصلاة والسلام həmən bu qulluğu, Allaha olan qulluğu ən çox gerçəkləşdirən şəxslər kimlərdir? Peyğəmbərlərdir təbii ki. Və əkməlur rusuli təhqiqən lil-ubudiyyə hum ulul azmil xamsə. Və həmən bu qulluğu, Allaha qulluğu ən kamil şəkildə gerçəkləşdirən ulul azm peyğəmbərlərdir. Onlar da 5 nəfərdirlər. Allah subhanə və tealəyə qulluğu ən kamil surətdə gerçəkləşdirən şəxslər 5 nəfər peyğəmbərdir. Onlar da ölül əzmdir. Bunlar kimlərdir? Bunlar Nuh və İbrahim və Musa və İsa və Nəbiyyuna Muhammed aleyhi və aleyhim afdalu salat və səlam. Bunlar Nuhdir, ulul azm peyğəmbərlər. Nuhdir, İbrahimdir, Musadir, İsadir və bizim peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. وأكمل أولو العزم الخمسة تحقيقا للعبادة الخليلان İbrahim və Muhammed aleyhimussalat və səlam. Və həmin o 5 nəfər ulul azm peyğəmbərlərin içində isə həmin o ibadəti gerçəkləşdirən ən kamil şəxslər isə 2 nəfərdir o 5 nəfərin içində. Bunlar da Allahın deməli xalil olan dostları İbrahim və Muhammeddir aleyhimussalat və səlam. Xalil deməli Allah Subhanahu taala xalil 2 nəfəri adlandırır. Bunlar İbrahim peyğəmbərdir. Vəttəxəzəllahu İbrahimə xalilə. Allah Subhanahu taala İbrahimə dost seçmişdir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. O da hədisdə gəlib. Hansı hədisdə o? o Allah Subhanahu taala e, peyğəmbər sallallahu buyurur ki, əgər mən özümə deməli xalil seçmiş olsaydım, vəttəxəztu Əbu Bəkrin xalilə. Özümə dost Əbu Bəkr seçərdim. Lakin sizin bir sahibiniz, yəni sizin yoldaşınız Allahın xəlilidir. Allah Subhanahu taala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi özünə xəlil seçmişdir. Bu, bu iki nəfərdir xüsusi olaraq. Ona görə bəzi sufilər deyir ki, məsəl üçün, İbrahim xəlildir, xəlilullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə Həbibullahdır, Allahın sevg sevgilisidir. İbrahim isə xəlilidir, bu da batil sözdür. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də Allahın xəlilidir, təbii həm də sevgili quludur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəlil demək, deməli, sünnədə öz təsdiqini tapıb. وekmelül halileyni tehkikan lil ibadeti nebiyyuna Muhammed aleyhissalatu vesselam. Onların içinde, onların kimin? Həmin o iki xəlilin içində, İbrahimlə Muhammedin içində ən kamil ibadəti gerçəkləşdirən də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. وبهذا يتبين أن أكمل الناس تحقيقا للعبودية أكمل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم bununla da aydın olur ki Allah'a kulluğu en kamil surette gerçekleştiren insan bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. Sümmə yəlih İbrahimul Xalil aleyhissalatu vəssələm. Ondan sonrası İbrahim gəlir. Aleyhissalatu vəssələm. Sümmə yəlih Musa aleyhissalatu vəssələm. Ondan sonrası Musa gəlir. Həmin bu Allaha qulluğu gerçəkləşdirməkdə, kamilliklə yetişən şəxslər. Yəni, bu da sadalanır. Sümmə bəqi, sümmə bəqiyyəti ulil əzmil xəmsə. Sonra digər yerdə qalan deməli 5 həmin ulul azm peyğəmbərləri Sümme baqiyyatun rusul. Daha sonra digər elçilər və peyğəmbərlər gəlir. Sümme sairul anbiya. Sümme ba'da zalika salihun min ibadillahi siddiqun. Sonra digər peyğəmbərlər gəlir. Sonra deyir Allahın salih qulları olan siddiqlər gəlir. Həmin o sadalanan şəxslərdən sonra. Sümme ba'da zalika şuhada. Bundan sonra isə şəhidlər gəlir. Şəhidlər. Sümme salihun. Daha sonra salih insanlar gəlir. وهؤلاء هم أكمل الناس على التحقيق على هذه المراتب الأربعة və bu insanlar deyir, qeyd olunan deyir tərtiblə, deməli, dörd mərtəbədən ibarətdir burada. Yəni ki, Allaha qulluğu ən kamil surətdə gerçəkləşdirən şəxslər. Bunlar birinci kimlərdir? Əl-Ənbiyə, dörd mərtəbə gəlir. Əl-Ənbiyə, Peyğəmbərlər və salihun, salih insanlar, əş-şühədə, şəhidlər və siddiqun, siddiqlərdir. Allah razı olsun. Bir də salih وأكمل وأكملهم الصديق الأبو بكر الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه Onların siddiqlərin isə ən böyüyü kimdir? Və deməli, ən kamil surətdə bu deməli Allaha qulluğu gerçəkləşdirən şəxs Əbu Bakr Əs-Siddiqdir. Siddiqlərin ən böyüyü odur, imamı odur siddiqlərin. Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anh. Neye göre o diyor? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu siddik adlandırmıştır. ثُمَّ يَلِيهِمْ شَائِرُ الْمُؤْمِنِينَ Onlardan sonra ise diğer müminler gelir. وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ الْعُلَمَا وَالْاَئِمَّ وَالْاَخْيَارِ Onların önün, önde gidenleri de kimlerdi? O müminleri. Alimler, imamlar ve feyr ehli. Feyr ehli onlardı. وَالْعِبَادَةُ هِيَ الَّتِي خُلِقَ الْخَلْقُ مِنْ اَجْلِهَا Tabii ki bütün məxluqat ibadətdən ötürü yaradılmışdır. Və hədə yadullu alə izami mənzilətil ibadə və ənə kəmaləl məxluq ən yəkunə abdən billəh. Və bu da deyir, ibadətin deyir, çox deyir, böyük də, deməli, dərəcəsini dəlat edir və deyir, məxluqun da ən, ən deməli, kamil məxluqun da Allaha qul olan məxluq olmasıdır. Ən kamil məxluq Allaha qul olan məxluqdur. ولذلك خلق الخلق من ولذلك خلق الخلق من أجلها. مس بو سببدان نذير بتم مخلوقات عبادتان سيارد كما قال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بيروح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من bütün insanlara ve cinlere yalnız mene ibadet etmek için yarattım. Ve ursile biher rusul ve bütün elçiler mehbu sebebden göndermiştir. Fekullur rusuli أُرْسِلُوا يَأْمُرُونَ قَوْمَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ كما قال تعالى عن قوم نوح عن نوح أنه قال Bir, bütün elçilər öz tayfalarına Allah ibadət etmək üçün əmr olunmuşlar. E, ibadət etməyi əmr etmək üçün göndərilmişlər. Yəni, bütün peyğəmbərlər öz tayfalarına Allaha ibadət etməyə əmr etmək üçün göndərilmişlər. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Nuh haqqında buyurur Quran-ı kərimdə, Ənəhu qal, Nuh اعبدوا الله ما lekum min ilahin gayruh. Allah subhanahu ve Teala ibadet edin. Allah'a ibadet edin. Sizin ondan savayı heç bir ilahınız yoktur. Ve Hud kal. Hemsin Hud demiştir. U'budullaha ma lekum min ilahin gayruh. Allah'a ibadet edin. Ondan savayı sizin heç bir ilahınız yoktur. Ve Salih kâle li kavmi. Hemsin Salih öz tayfasına demiştir. Bunlar hamısı aynı şey değiller. U'budullaha ma lekum min ilahin gayruh. Allaha ibadət edin, ondan savayı sizin heç bir ilahınız yoxdur. İlah da burada təbii ki, yəni, məbuddan söhbət gedir. Yəni ki, sizin Allahdan başqa heç bir haqq məbudunuz, məbudunuz yoxdur. Təbii ki, onların ilahları var idi, sadəcə batil idi ilahları. Yəni, deyil, bunu ilah dedikdə, burada nədir? Haqq ilahdan söhbət gedir. Haqq ilahdan söhbət gedir. Və şüaybun qalə li qavmih. Həmçin şüayb öz, öz tayfasını demişdi. U'budullaha mə ləkum min ilahin qayruh. Allahı ibadət edin. Sizin ondan savayı heç bir ilahınız yoxdur. Kullu rasulin ba'atahullahu ya'muru qavməhu bi'ibadətillah. Allah subhanahu wa ta'ala göndərdiyi hər bir elçi öz tayfasına Allah ibadət etməyə əmr edirdi. Kəmə qalə Teala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ Biz hər bir ümmətə elçi göndərib Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin deyə əmr etmişdik. Qalə subhanə وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Və səndən öncə elə bir Peyğəmbər göndərməmişdik ki, ona vəhy edib deməyək. Ona vəhy edib Allahdan başqa ibadətə haqq məbud olan, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və mənə ibadət edin deyə vəhy etməyək. Qalə subhanə إن هذه أمتك أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون həmçə Allah Subhanahu buyurur ki, həqiqətən bu sizin tək olan bir ümmətinizdir və mən də sizin Rəbbinizəm mənə ibadət edin. Qalə subhanahu muxatibən ar-rusul. Allah Subhanahu və Teala peyğəmbərlərə müraciət edərək buyurur. يا أيها يا أيها الرسل كلوا من من من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Ey elçilər, peyğəmbərlər, Allahın pak neymətlərini yeyin və salih işlər görün. Mən, həqiqətən mən sizin etdiklərinizi bilənəm. وبهذا يتبين أن أعلى مقام lil للإنسان هو تحقيق العبودية لله və bununla da aydın olur ki, insanın yetişə biləcəyi ən uca məqam onun Allah subhanahu və teala'ya qulluğu gerçəkləşdirməsidir. Və əkməlun nəsi təhqiqən li həzihil ibadə humur rusul aleyhimus salatu və səlam və bu ibadəti də gerçəkləşdirən ən kamil insanlar da Allah subhanahu və teala göndərdiyi elçilərdir. İnşallah bura qədər. Və sallallahu aleyhi və səlləm.